14. nodaļa. Tur sēdēja mazais klipens, plakanu degunu, pinkainiem matiem un pinkainu bārdu, tāds kādu Roņa viņu aizvien bija pazinusi. Un pašlaik Roņai likās, ka mīļāku skatu par šo viņa nekad nav redzējusi, un iekliekdamās metās tam klāt. Mazo klipēn, ak, tas esi tu! Tu esi atnācis! Raņais prieks sāk stostīties. No šejienes smuks skats, mazais klipens sacīja. Te jau var redzēt upi un mežu. Roņi iesmējās, Jā, var redzēt upi un mežu. Vai tāpēc tu esi atnācis? Nē, Lūvis atsūtīja mani ar maizi, mazais klipens teica, un attaisījis savu ādas darbu, viņš izņēma piecus lielus maizes rituļus. Tad roņa no jauna iekliedzās. Birk, vai tu redzi? Maize! Mums ir maize! Roņa paņēma maizi un pielika to pie mutes. Un ielpojot maizes smaržu, viņai sariesās asars acīs. Lūvisas maize. Es biju piemirsis kaut uz pasaules, varbūt kaut kas tik brīnišķīgs. Un Roņa lauza lielus kumos un stūķēja tos mutē. Viņa gribēja iedot arī birkam, bet tas stāvēja satumsušu skatienu, nerunīgs un maizi nepaņēmis nozudalā. Jā, pēc lūvisas domām tev ap šo laiku jau vajadzēja pietrūkt maizes, mazais klipens stāstīja. Roņa košļāja maizi. Tai bija tik debešķīga garša, ka viņa sailgojās pēc lūvisas. Bet nu viņai vajadzēja pajautāt mazajam klipenam, kā lūvisas zina, ka es esmu lačalā? Mazais klipens iespurdzās. Tu taču nedomā, ka tava māte ir muļķe? Kur gan citur, lai tu būtu? Klipens domīgi skatījās uz roņu. Tur nu sēdēja viņa roņa. Viņa skaistā mazā roņa un tikai bakāja iekšā maizi. It kā tas būtu viss, ko tai vajadzēja no dzīves. Nu viņam jāizteic savs sakāmais, tam jānotiek izmanīgi. Tā lūvis tik piesacījusi un viņu pārņēma šausmas, jo diez cik izmanīgs mazais klipens nebija. Paklau, Roņģa! Viņš piesardzīgi sāka. Vai tu drīz nenāksi mājās? Alā kaut kas nobūkšķēja. Tur bija kāds, kas klausījās. Gribēja, lai Roņa to zina. Bet Roņai pašlaik rūpēja tikai mazais klipens – Tik daudz, ko viņi gribēja tam pajautāt, tik daudz, ko viņi ilgojās uzzināt. Viņš sēdēja blakus roņē, bet, kad vajadzēja jautāt, tad bija sajūta, ka viņa nespēja uz to paskatīties. Roņa skatījās pāri upei un mežiem un jautāja klusi, tik klusi, ka mazais klipens tik tikko sadzirdēja. Kā pašlaik klājas Matisa pilī? Mazais klipens pateica, kā bija īstenībā. Bēdīgi pašlaik ir Matisa pilī. Nāc mājās, Roņģa! Roņa skatījās pāri kalnu upē un mežiem. Vai Lūvis tev sūtīja, lai to pasacītu? Mazais klipens pamāja ar galvu. Jā, bez tevis ir tik smagi, Roņģa! Visi gaida, kad atgriezīsies mājās. Roņa skatījās pāri upei un mežiem un klusi jautāja. Matis, vai arī viņš gaida, ka es nākšu mājās? Mazais klipens nolamājās. Tas sātana bestija, kas zina, ko viņš domā un ko gaida. Brīdi valdīja klusums. Tad Roņa ieprasījās. Vai viņš kādreiz runā par mani? Mazais klipens sagrozījās, Nu, vajadzēja būt izmanīgam, tālāk viņš klusēja. Saki vien kā ir, Raņa mudināja. Vai Matis nekad nemin manu vārdu? Nē. Mazais klipens negribīgi novilka. Un viņam dzirdot to nedrīkst darīt arī neviens cits. Kā tev jupis, nu viņš bija izteicis to, par ko Lūvis bija piegodinājis klusēt. Jā, tas bija gan izmanīgi. Viņš lūdzoši skatījās Roņjā. Mīļo draudziņ, viss būs labi. Tu tikai nāc mājās. Roņa papurnāja galvu. Es neiešu mājās. Tik ilgi neiešu, kamēr nebūšu Matisa bērns. To tu viņam pasaki, lai sadrab Matisa pils. Liels paldies, mazais klipens atteica. Šādu sveicienu pat plikpaurs pērs neuzdrošināsies nodot. Likpaurs pērs, starp citu, pašlaik esot tāds sakrities, stāstīja mazais klipens. Un kāpēc, lai viņš tāds nebūtu, ka viss jau ir tā nelādzīgi? Matis mūždien tikai lamājas un ārdās, nekas viņam vairs nav paprātam, un arī laupīšana vedas čābiski. Viss mešu muģ no karēviem, tie jau ir saņēmuši ciet pelji un nosēdinājuši pie maizes un ūdens kādā no fokta cietuma kambariem. Tur sēž arī divi borkas vīri un Fokts esot zvērējis, tā runāja, ka nepaiešot ne gads, kad visi Matisa meža laupītāji tikšot notverti un saņemšot savu pelnīto sodu. Ko tas varētu nozīmēt, brīnījās mazais klipens? Varbūt nāvi? Vai viņš tagad nemaz nesmējas? Roņi vaicāja. Mazais klipens izskatījās izbrīnījies. Kurš? Vai Fokts? Es runāju par Matisu. Roņi sacīja. Un mazais klipens apgalvoja, ka neviens nesot dzirdējis Matisu smejamies kopš tā rīta, kad viņa acu priekšā Roņi pārlec pāri Elles rīklai. Mazajam klipenam vajadzēja doties ceļā, iekams nav pārāk satumsis. Nu viņam jāiet uz mājām, un viņš jau bažījās par to, kas viņam būs jāsaka lūvisei. Tad viņš mēģināja no jauna. Roņi, jā, nāc mājās, nāc gan, tev jānāk mājās! Roņa papurnāja galvu sacīdam. Aiznes Lūvisai labas dienas un pasaka simtu paldies par maizi. Mazais klipens aši iebāza roku ādas starbā. Pasarg Dievs, man taču bija tev jānodod arī sāls maisiņš. Ja pārnestu to mājās, tad gan kristu nežēlastībā. Roņa paņēma maisiņu. Man ir māte, kas par visu domā. Viņa zina, kas vajadzīgs, lai varētu izdzīvot, Bet kā viņa zināja, ka mums palikuši vairs tikai pāris sāls graudi? Laikam jau mātes to jūt, domāja mazais klipens, ja viņu bērnam sāk pietrūkt kaut kā vajadzīga. To jūt tikai tāda māte kā Lūvisa, Roņa sacīja. Ilgi viņa stāvēja un skatījās, kā mazais klipens aiziet. Redzēja, cik veikli tas liek kājas pa šauro taku gar kalnu sienu, un tikai tad, kad tas bija nozudis skatienam, Roņi iegāja jālā. Ak tā! Tu negāji viss viņam līdz uz mājām pie tēva, Birks teica. Viņš jau bija apgūlies savā egļu zaru gultā. Tumsā Roņa nevarēja Birku saskatīt, bet sacīto viņa dzirdēja, un ar to pietika, lai viņu saniknotu. Man nav tēva, viņa teica. Un ja tu nepiesargāsies, tad varu palikt arī bez brāļa. Piedod, Māšali, esmu netaisns, Birks sacīja. Bet es taču zinu, par ko tu dažkārt domā, tas taigādam. Jā, no tumsas atbildēja Roņa. Tas taigādam es domāju, ka 11 ziemas esmu dzīvojis pasaulē, bet 12. man būs jāmirst. Bet es tik ļoti gribu palikt dzīvot uz zemes, ja vien tu spēj to saprast. Aizmirsti savas ziemas, Birks mācīja. Pašlaik ir vasara. Un bija vasara. Jo dienas jau vairāk juta vasaru. Dzīdrāku, siltāku viņa pat atminēties nespēja. Ikdienas pusdienas veicē viņa peldējās augstajā upes ūdenī. Kā tādi ūdri viņi peldēja un nīra un ļāva straumēja sevi nest, līdz glūpa gāzes spēcīgā dunoņa vēstīja, ka nu viņi ir bīstami tuvu. Glūpa gāzā Tur pār varenu klints redzi savas ūdens masas gāzes straujā kalnu upe, un kam bija dārga dzīvība, tas neļāvās šādām straumēm. Roņo Birgs zināja, ka briesmas bija pavisam tuvu. Ko līdz ieraugu pirmo glūpas bluķi parādamies no ūdens, Roņa stāstīja, tad zinu, ka nu ir briesmas klāt. Glūpas bluķis, tas bija liels akmens gabals pašā upes vidū, nedaudz augšpus gāzes, Roņai ar birku tā bija brīdinājums zīme. Nu, vajadzēja doties uz krastu. Un tas bija grūti un nogurdinoši. Pēc tam viņi aizelsušies un nosaluši zili gulēja uz krasta akmeņiem un ļāva saules stariem sevi sasildīt, kamēr paši zinkārīgi vēroja ūdrus, kuri upmalā nenogurdami peldēja un nira. Kad pret vakaru palika vēsāks, viņi devās uz mežu jāt. Kādu laiku rakars un trakuls bija turējušies atstatu, Harpija vajādam zirgus bija tos iebiedējusi, tāpēc tie baidījās arī no tādiem, kas sēdēja zirgu mugurās. Labi ilgi zirgi bija slēpušies, bet nu laikam bija visu aizmirsuši, un tie auļoja šurp un labprāt gribēja atkal skrieties. Roņi ar birku ļāva tiem izskrieties, cik vien tīk, un pēc tam lēnām un ilgi jāja pa savu mežu. Šādi rēni vasaras vakar ir kā radīti jāšanai, Roņa teica un domāja, Kāpēc mežā aizvien nevar būt vasara? Un kāpēc es nevaru būt priecīga? Viņa taču mīlēja savu mežu ar visu, kas tur mājoja, visus kokus, visus ezeriņus un meža zarus un strautus, kam viņa jāja garām, visus sūnainos kalnājus, visas zemeņu laucītas un meleņu vietas, visas puķes, visus dzīvniekus un putnus viņa mīlēja. Kāpēc gan dažreiz bija tik skumīgi? un kāpēc reiz jānāk ziemai. Par ko tu domā, Māšel? Dirks jautāja. Es domāju par to, ka zem tā milzīgā akmens dzīvo putu troļi, Roņa teica. Es tos redzēju tur pavasarī dejojam. Un putu troļi un rumpainīši man patīk, bet nevis pelākie mošķuļi un mežonīgās harpīs. Tā lūk. <laughs> kuram gan tie patīk, Birks atteica. Tagad sakrēsloja ātrāk. Gaišo nakšu laiks bija pagājis. Vakarā viņi sēdēja pie savas uguns un redzēja pie debesīm uzdzirkstam bālas zvaigznes. Un jo dziļāk kļuva tumsa, jo vairāk un vairāk zvaigžņu iedegās. Dzīdras un spožas tās apspīdēja mežu. Vēl tās bija vasaras debesis, bet Roņa zināja, ko zvaigznes gribēja vēstīt. Drīz būs rudens. Jā, mežonīgās harpijas es ienīstu, viņa ieteicās, un savādi, ka mums tik ilgi bijis no tām miers. Tām nevajadzētu uzzināt, ka mēs dzīvojam Lāčalā. Tas ir vienīgi tādēļ, ka harpijām ir pašām savas alas kalnā, viņa pus mežu un nevis upmalā, Birks skaidroja. Var jau būt, ka pelēkie mošķiļi reiz par visām reizēm būs turējuši mutes, citādi mums jau sen harpijas būtu uzklupušas. Roņa notrīsēja. Par to nav vērts runāt, viņa sacīja, ka vēl neatmānām tās šurp. Satums nakts. Uzausa rīts, iestājās jauna silta diena, un viņi peldējās kā parasti. Tad atlidoja mežonīgās harpijas, Nevis viena vai divas, bet daudzas. Liels, nežēlīgs bars. Piepeši visa padebes bija pilna harpijām. Tās laidelējās virs kalnu upes un bļaustījās un klaigāja. Ha, <laughs> ha, ha! Mazi skaisti cilvēci jūdenī, nu tik asinis plūdīs, ha, ha, ha! Nirsti, roņa! Mirks uzsauca, un viņi nira, un peldēja zem ūdens, līdz vajadzēja ievilkt gaisu, lai nenoslāptu. Un ieraudzījuši, ka debesis aptumšo arvien jaunu un jaunu harpiju bari, Viņa saprata, ka nu vairs nav glābiņa. Šoreiz viņiem netikt sveikā cauri. Harpijas parūpēsies, lai man vairs nevajadzētu raizēties par ziemu. Roņa ar rūgtumu nodomāja izdzirdus kliedzienus, kas netaisījās rimties. Mazi skaisti cilvēciņi ūdenī! Nu tik mēs plēsīsim, nu tik asinis plūtīs! <laughs> Bet pirms Harpijas devās uzbrukumā, tām patika baidīt un mocīt. Drīz vien tās plēsīs un nogalinās, bet tikpat uzjautrinošām likās lidināties riņķī un klaigalēt un iebaidīt, gaidot uz lielharpijas pavēli, kas nozīmētu, nu, ir laiks. Un lielharpija, vismežonīgākā un nežēlīgākā no visām platiem vēzieniem, laidās pāri upi. Oho, viņa nekur nevajadzēja steigties. Bet pagaidiet tikai. Drīz viņa pati pirmā iecirtīs nagus vienādot tiem, kas tur spirinās pa ūdeni. Vai lai ņem to ar melnajiem matiem, vai To ar sarkanajiem matiem viņa nekur nemanīja, bet gan jau viņš atkal iznirs. <laughs> Tad viņu sagadīs daudzi asinagi. <laughs> Roņa ienira, un ievelkot gaisu atkal parādījās virs ūdens. Viņas acis meklēja, kur ir birks. Viņa to neredzēja, nekur neredzēja, un Roņa izmisumā ievaidējās. Kur viņš ir? Vai noslīcis? Vai birks būtu atstājis Roņu vienu ar harpijām? Birk! Viņa izbailēs iekliedzās. Birk, kur tu esi? Te lielharpija brēgdam laidās lejā uz roņu, un viņa steidzīgi aizvēra acis. Birk, manu brāli! Kā tu varēji atstāt mani vienu visbriesmīgākajā un grūtākajā brīdī? <laughs> Harpīk laigāja, no asinis plūdīs! Bet vēl mazliet tā gribēja pagaidīt. Tikai mazliet, un tad… <laughs> Viņa apmeta jaunu līkumu virs upes, un piepeši Roņa izdzirda birka balsi. Roņa, nāc ātri! Pa straumi peldēja vētras nogāsts bērs ar zaļām lapām galotnē, un pie tā cieši turējās birks. Roņa redzēja viņa galvu tik tikko paceļamies virs ūdens. Bet tur viņš bija, birks nebija Roņu atstājis, ai kāds mierinājums! Bet, ja Roņa tagad nepasteigsies, tad straumi aizraus birku un viņš vairs nebūs sasniedzams. Roņa līdz pagurumam nīra un peldēja, un tad bija pie birka. Viņš pastiepa roku un pievilka Roņu sev klāt, un tur nu viņi karājās pie viena zara, cik labi vien iespējams, paslēpti zem bērza lapotnes. Klau, birk! Roņa jālsoja. Es domāju, ka tu esi noslīcis. Vēl neesmu, Birks sacīja, bet daudz netrūka. Vai dzirdi? Glūpa gāzu. Un Roņa izdzirda varanā ūdens šņākoņu. Tā bija glūpa gāzes balss. Straumi pašlaik nesa viņus uz tās dziļumiem. Viņa jau bija pārlieku tuvu, to Roņa zināja, to viņa redzēja. Un pieauga ātrums arī dunoņi. Nu viņa varēja just, cik nepielūdzami gāza velk pie sevis. Drīz, drīz viņus iesviedīs šai braucienā, pēdējā, tajā, ko brauc tikai vienu reizi. Un tad Roņi gribēja būt tū birkam. Viņa pielīdz ciešāk pie birka un zināja, ka viņš jūt to pašu labāk glūpa gāzi nekā harpijas. Birks aplika roka proņas pleciem, lai notik, kas notikdams, viņi būs kopā. Mās un brālis. Nu viņus nekas vairs nešķirs. Bet harpijas saniknots meklēja. Kur palikuši mazie cilvēciņi? Nu bija laiks plosīt? Kāpēc vairs nav mazo cilvēciņu? Tur bija tikai koks ar kupli salapotu galotni, ko strauma nežēlīgi nesa pa upi. To, kas slēpās zem zaļajiem zariem, to harpijas neredzēja, un kaugdams aiz niknuma tās ledelējās riņķi un tikai meklēja un meklēja. Bet roņi ar birku jau bija tālu prom un vairs nedzirdēja kaucienus. Viņi dzirdēja vienīgi dunoņu, kas pieņēmās spēkā un zināja, ka nu beigas ir tuvu. Māšel, Birks sacīja. To roņi nedzirdēja, bet nolasīja no birka lūpām. Lai gan nu viens no viņiem nespēja sadzirdēt ne vārda, viņi runājās viens ar otru. Par to, kas jāpasaka, iekams nav par vēlu. Un cik labi ir mīlēt kādu tik stipri, ka nevajag baidīties pat no visgrūtākā, par to viņi runājās, lai gan neviens no viņiem nedzirdēja ne vārda. Bet pēc tam viņi vairs nerunāja. Tikai aizvēruši acis cieši turēja viens otru. Te piepiešanāts spēcīgs grūdienis, kas lika viņiem atmosties. Bērs bija uzskrējis virsū glūpas bluķiem. Atsities pret to bērs pagriezās riņķī. Tas mainīja virzienu, un iekams strauma vēl nebija to paspējis uztvert, tas jau bija aizslīdējis laba gabalu uz upmalas pusi. Roņa, pamēģināsim! Birks uzsauca. Viņš atrāva roņu nost no zara, pie kura tā cieši turējās, un tūdaļ viņus satvēra putojošais mutulis. Nu vajadzēja cīnīties katram par sevi. Vajadzēja sisties uz dzīvību un nav pret nežēlīgo straumi, kas no visa spēka gribēja ieraut viņus glūpa gāzā. Tik tuvu viņi varēja saskatīt krastamīrīgo ūdeni, tik tuvu un tomēr tik tālu. Glūpa gāza beigās uzvarēs. Roņi domāja, viņi vairs nejaudāja. Nu viņi gribēja padoties, Tikai nogrimt, ļaut, lai strauma ar viņu pazūd klūpa gāzā. Bet viņai priekšā bija birks. Pagriezis galvu, viņš atskatījās. Reiz pa reizē birks pagriezās pret viņu, un Roņa no jauna mēģināja, mēģināja un mēģināja, līdz vairs nespēja. Un tad jau viņi bija mierīgākos ūdeņos, un birks vilka Roņu sev līdz uz krastu. Pēc tam arī viņš vairs nejaudāja. Bet mums jāvar, Tev jāvar! Birks elsoja, un pēdējiem spēkiem izmisuši viņu iztrausās krastā. Tur saules siltumā viņu uz vietas aizmiga un pat nezināja, ka bija izglābušies. Ne ātrāk kā saules riet viņi nonāca mājās Lāčalā, un tur, uz klints laukumiņa alas priekšā, sēdēja un gaidīja Lūvise.